بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nastavit ćemo, inša Allah, sa našim govorom o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, jer smo tu stali, a tako je Ibn Džauzi odpočeo svoju knjigu Osobine odabranih. Prvo je spomenuo poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegove osobine, jer je on taj uzor na koga su se svi, ovaj, svi odabrani gledali. On je najodabrani i sve što je lijepo i korisno došlo je od njega. I svi drugi koji su pri sebi imali lijepe osobine i korisne, naučili su ih od njega. Prema tome i prirodno je da se uče te osobine od naše poslanika sa Prošli put smo govorili o tome kakav je odnos imao prema sebi, prema svome tijelu i prema svojoj duši. Vidjeli smo da je vodio računa i o tijelu, davao je pravo tijelu, davao je pravo i duši i tako dalje. Danas ćemo govoriti kako se je ponašao osobine u porodici. Kako se je ponašao sa suprugama, sa djecom, sa unučadima. Znači, sa ušom porodicom. Poslanih Salomaha Rehva Selebe nije imao roditelja. To znate svi. Po najispravnijem mišljenju, otac mu je umro prije rođenja. Nekoliko mjeseci prije rođenja, otac Abdullah umro je. Znači, otac nije ni zapamtio i nije ni rođen bio. Majka mu je umrla dok je još bio djete. I onda je kao o, djete bez oca i bez majke bio kod djeda, pa kod Amidže i tako dalje. I kod Amidže se je ženio i osamostavio i tako. Poslanikov život bio je sam u radu i dunjalučkim teškoćama, ako ih tako može nazvati. Nikada nije bio dijete koje je bilo maženo. Voljeli su ga svi. Ebu Talib, njegov amiđak od koga je odrastao, najviše ga je volio. Čak i od svoje djece više. Ali da li ga je mogao maziti? Nije mogao, zato što ni svu djecu svoju nije mogao hraniti. Na kraju, poslanik kada se odsamostalio, uzeo je Aliju, sina od Amidži, da bude kod njega, da, da ga on uzdržava kako bi olakša Amidži. Znači, nije Amidža imao sredstava da ga... Znači, zbog toga je radio još kao djete. Čim je stasao, skupio snagu, poslanik se nam kaže, kao djete čuvao sam ovce Kurešijana za nekoliko kararita. Kararit To je nešto ko kod nas feminga. Znači, manji, manji novac od onog zaženog. Bio je dinar i srebrnjak. I sad dinar je veći, srebrnjak manji, onda karavita, ona je sitni štića, ona što. Znači, za nekoliko tih karavita poslanik je čuvao novce korišio. I kao mladić radio je, poznato je u njegovoj biografiji da je bavio se kao momak prije 25. trgovinom ali radio je na principu mudarabe. Nije imao svog imetka. Šta je mudaraba? Mudaraba je da ti neko da imetak svoj, da ti radiš sa njim, a dobiješ procenak. To se zove mudaraba. Nazvano je mudaraba zato što odredi se tarp, određen je tarp je dio. Znači dio nečega, znači dio profesija. Recimo neko ima novac i to je dozvoljeno i u islamu. Neko ima kapital, i kaže ti, evo ti radi s tim kapitarom, konkretno kod poslanika je bio slučaj trgovina. Dat mu je nolac, date su mu deve, kočije i ostalo sve, da vodi posao radi, osnova i metka ide vlasniku i sva zarada osim dogovorene cifre. A to je recimo 2%, 3%, 4% zaradi. I to se zove mu i tako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam radija. Kada se oženio u 25. godini, prva žena bila mu je Hatidža, bogata trgovkinja, i ona je ujedno bila i prvi vjernik. S njom je imao svu djecu osim Ibrahima koju je dobio od robinje, a ne od supruge. Imao je petero djece s njom i koliko je bio vezan za Hatidžu radijallahu anhu, za tu prvu suprugu, najbolji govori činjenica da se nije oženio po drugi put dok je ona bila živa, To je jedno. Druga stvar, kaže Aisha radijallahu anha, kako je zabilježeno od nje, kaže, nisam bila ljubomorna na jednu poslanikovu ženu, zato što je znala da nju najviše voli, svi su znali da nju najviše voli. Jedino sam bila ljubomorna na Hatidžu, a nikad je nisam vidjela. Jer je Aisha tada bila mala dok je ona bila, kad je ona umrla. A Hatidža radijallahu anha umrla je desete godine po objavi. Pa nikad, zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam je puno spominjao. Također, najviše se nagljutio na Išu radi Allah vana kad je počela govoriti u tom nagoru ljubomore ružno Hatiđe. Pa je počela govoriti Hatiđa, Hatiđa, samo govoriš o Hatiđi, šta će ti bezuba Koreševićka, tako nešto u tom smislu, kao što su stara. I onda se poslanik sa selom naljutio, vidjela se na njegovom licu i onda rekao tako mi je Allah, s njom je Allah dao djecu s vama jednom nije. I napravio, napravio, napravio, kaže iša radi Allah, ona nisam je više nikad ne stavljeno. Kad god bi nastavio neko meso, klanje i tako dalje, a ti iđenim prijateljicama bi poslao po jedan dio. Znači, ostalo mi je to u godinama nakon njene smrti deseta, petnaest godina. Dalje, kažu jedna zanimljivost istoričane sire, da poslanik nikad u životu nije rekao, ah, ono da uzdahne na nešto. Osim jednom. A to je kad je nakon dugo godina, posle bitke na bedru, to je 5-6 godina, od atiđenih smrti, ugledao Hatidžinu ogrlicu koju ona poklonila čerke prilikom udaje. A ta čerka poslala je tu ogrlicu kao iskup za muža koji je zarobljen kao mušik u bici na bedru da ga iskupi. Pa kada je poslala za sebe vidio tu ogrlicu, onda je rekao, ah, prvi i jedini put u životu. Početno je da je otrižila dio vlaga. I na te dane kad je bio s njom. Znači, iz ovoga vidimo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam takozvan, to se zove el-rafa bil-ahd vol-ahd znači da je bio odan i čuvao je uspomenu na vrijedne i drage osobe, a u jednom hadisu se spominje da čuvanje uspomene ili lijepoga što je bilo je dio imana. Mm. Sa ostalim suprugama, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je također bio je na vrhovcu ljubaznosti. Prvo što je uradio, nikada nije naglo dolazio nenajavljen u kuću sa putovanjem, zato da ih ne iznenadi i ne nađe u nečemu što, što nije lijepo i tako dalje. Znači, ono sad neki ljudi razmišljaju, sad ću vala doći i da vidim šta to oni rade. Da li, da li me vara, da li ovo, da li ono. Nikada to poslanik sa sebe nije, nije radio. Naprotiv, imao je običaj da pred Medinom stane, pos, pošali vlasnika, dolazi vojska ili dolaze putnici i onda da se žene mogu pripremiti. Čak bi nekada noćio ne bi noći dolazili, ako bi došli kasno, noći bi pred Medinom, udali možda kilometar dva, ulogorili bi se, poslali za slanika, pa da čekaju ujutru kad će ići. Salomah Dalje, uvijek bi koristio misla prije ulaska u kuću, da bi očistio u, u, u usta i molio bi zada, tako da je prakticilo poljubiti suprugu prilikom ulaska u kuću, normalno ako ne bi bilo nikoga. Čak i kad je postio, jednom prilikom upitan je o poruku postača, pa je rekao i uporedio to sa izapiranjem usta vodom. U smislu da to ne smeta postu. Znači ne smeta čovjek kad posti da poljubi suprugu, ali ne strastveno, nego onako poljubac milosti, rahmeta i tako da. Nikada poslanik za zemlju ni jednog člana svoje porodice nije udario. Iako je Allah dozvolio udarac i supruge, znate ono majko su li misle ako neće, ni djeteta. Čak što više, poslanik sa srlem nikada nikoga nije udario osim u borbi na Allahovu putu. Nikad nikoga. Sam Allahovu Što znači, isto da razumijemo jedno vrlo važno pitanje u fikhu, a to je ako je nešto dozvoljeno, ne moramo ga koristiti. Znači, ako nam nije naređeno da radimo, ili nije poželjno da radimo, nego samo dozvoljeno da radimo, ne moramo ga šta koristiti. Nego dozvoljeno ti je, ako hoćeš, nije grešan koga koristi, ali ako neće, ne voli to i tako dalje, kao što recimo odrac, onda ne, ne mora. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomagao je svojim ukućanima u kućnim poslovima. Kaže Aisha radijallahu anha kada je jednom prilikom upitala šta je poslanik radio u kući kada je bio s vama, kaže radio je sve normalne poslove, ušivao je sam svoju obuću, prije su imali one sandale sa kajšerima, koji su se morali ušivati, odjeću, ne znam, nije, sve te neke stvari koje su inače normalne da se vole raditi po kući. Mi bi to mogli danas uporediti recimo sa izdošenjem smeća, ne znam, nije, usisavanje, ali s tim što tako se razlike su imaju određene stvari koje se od običaja do običaja razlikuju. Recimo, u to vrijeme kod njih običaj je bio da muškarci muzu stoku. Nezamislio je bilo da žena muzu stoku. Zato ćete u hadisima često naći, kaže, Ebu Bekr odišao pomuzao ovcu, pa su se napili mlijeka, pa ovaj poslanik potrao ovcu po imenu, pa pomuzao, pa izašao mlijeka, tako dalje. Znači, u njih je bilo, bio običaj da to muškarac radi. Kod nas nije. I zato ovaj, možda je u neku, ako bi negdje donekle bio narušen autoritet muškarca, recimo, u nekim stvarima, u nekim momentima, onda može da izbjegne, jer to nije nešto što je naređeno i tako dalje, da izbjegne te neke stvari da se prilagodi običaju koji je tu. Međutim, ne smeta da čovjek pomogne nekad ženi u tim nekim stvarima. Recimo, po meni ne smeta ako čovjek digne posteljinu u kojoj se stava, recimo, smrta, ne znam, ne, jorga, deku i tako dalje i te ostale stvari. Tu, pazite, ima jedna, jedan moment tu psihološki, koji mi možda ne osjetimo. Ali kod žena je to vrlo, vrlo važno i vrlo bitno. Žena često, gotovo uvijek, hoće osjećaj da ima neko da joj pomaže ući. Ne mora to biti ništa, znači nešto bez veze, ne, može to biti na riječima. Hoću, evo sad ću, ovako, ovako. Ali važno je da ima taj osjećaj. Nekad e, čovjek uzme djecu malo da, da rastereti ženu, da ako ima djecu, onda nekada da ne smeta da ostane kod djece, ako žena hoće negdje ići pod kafu kod neke prijateljice, ako zna kakva je prijateljica, dobra, nije, nije, <clears throat> nije problematična i tako da li hoće da ode ma, majke ili otcu ili ne znam kome. Da nekad ostane, nema veze, ali da to bude u nekom skladu, znači normalno da ne prelazi se neka granica i tako da. Dalje, šta je poslanik Salomaha Ihlasirleme još prakticirao u kući? Prakticirao je da ne izbila iz kuće više nego što mora. To mora znači da što više bude u kući i to je preporučivao je sahabima. Radi Allahu. Allah. poredak znači da čovjek obavi poslove koje mora, koje je zacrtao danas i da ne sjedi bespotrebno sa društvom više nego što je nužno. Znači da se vrati kući ili recimo na putovanje. Ako čovjek ima neko putovanje, poslovnik se nam je to i preporučio, to je njegov sunnet. Uglaja se u njegove sunnete. Da kad bi putovo završio posao, odmah bi se vraćao. Bez zadržavanja dalje. Znači, ako putuje, recimo, šta ja znam, navedeno primjer u, u Istanbulu, recimo, hoće da kupi robu za trgovanje, ali je u Siriju sad kupio ovu robu. Ako je završio sobom za dva dana, pa hoće još da ostane sedam dana da šeta, ako da vidi ovo, ovo, ono, tamo. Ako je bez želje, bolje da se vrati kući. Nije mu haram ostav. Ali poslanika se nam je prakticirao da kada se završi putovanje, kad putnik završi sa svojim poslom zbog kojeg je otišao, da se vrati kući ako mu je žena i djeca, djeca kod kući. To isto pravilo važi i za vladare i ostalo, to je sad malo, malo veće pravilo. Postoji edep i sunnet za vladare da razbivaju iz države više nego što moraju. Obave posao vladi koji moraju, ponovno se vraćaju kući da obavljaju te funkcije. Jer vi znate i naša narodna kaže gdje mačke nema više kolovode znači gdje nema glave porodice u kući, gdje izbiva, živi, izbiva dugo, onda ne treba kriviti nikoga ako pođe nešto po zlu. Jesu, znači mora neko biti tu ko drži ovaj, glavnu riječ i ko vodi kući. Znači imao je običaj da ne ostaje na putovanjima duže nego što mora, vraćao bi se. I druga stvar, i bio bi u kući kad god ne bi imao posla u džami ili negdje u Medini ili nekog drugog posla. Vraćao bi se kući. Provodio bi znači vrijeme s porodicom i problemima u vezi sa porodicom. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem služao je porodici najbolje što je imao u tom trenutku. Od odjeće, hrane, metka i tako dalje. Šta to znači? Znači, mi smo vidjeli hadise u kojima kaže nisu se po dva mjeseca palile vatre poslanikovim kućama, jeli su hurme i vodu tada nije imao bolje. Međutim, kada je došlo vrijeme, použao im ono što imao. Kad su svojili hajbe, recimo, i tada je poslanik dobio dio, onda je poslanik sa svojim svojim porodici proširio i dao, dao što je imao bez pretjerivanja određenja. Vodio je računa o osjećajima svoje, svojih žena i djece. Šta to znači? Bilježi ima muslim da je došao jedan ashab i rekao Allaho poslaniče pozivam te na ručak. A bila je vlad u Medini i bio je dan na Iši kada je bio kod Iši u Išinoj sobi. Poslanič se me pita a šta je s njom? Kaže pozivam samo tebe Allaho poslaniče. Kaže ne mogu nije reći. Znači nije htio da je ostavi on, da on ide da, da, da ruča, a zna da će ona ostati tu bez ručka i da će ostati sanat. Ashab je otišao, ponovno se vratio i kaže, tako pozivam ta lao poslaniče, kaže, šta je s njom? Kaže, samo tebe. Taj Ashab, kaže, komentator i hadisa, vjerovatno nije imao više hrane nego osim za jednu osobu. I ona išla iz divalu. Nego to je ono što imao, a imao je želje da mu poslanik dođe. I treći put kad je došao, kaže, pozivam te na, na, na doučak lao poslaniče, kaže, šta je s njom? Kaže, može i ona. I onda su se opremili i zašli. I kaže prenoslovac Hadisa, vidio sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako uh, je išao, kako idu, a iša ide naprijed, a poslanik sa njom gazi u njene stope, gdje ona stala u pjesak, stane u za nju pjesak. I tako su išli putem. Sallallahu alaihi wa sallam. Također, poslanik sallallahu alaihi wa sallam vodio je računa o osjećajima svoje djece. Sva su mu djeca pomrla za njegovog života, osim Fatime radi Allah. Kaže Iša radi Allah, ona, kad god bi Fatima ušla u poslanikovu kuću, a kaže da je imala najsličniji hod poslanikovom hodu, znači ličila je na njega, sallallahu alaihi wa sallam, radi Allah, ona, vardara, poslanik bi ustao i napravio je posebno mjesto, kada se sjedi ovdje. I onda bi se okrenuo samo njoj, svi sjede, okrene se njoj, vidi šta ima, kako ste, kako djeca, kako. Posećivo znači posebnu pažnju. Kaže Aisha radijallahu da je došla Fatima jednom prilikom u njenu kuću tražiti tražiti poslanika, nije ga bilo i te noći vratio se vrlo kasno. Znači iza jacije na nas. I onda kada je došao pitao šta ima, kaže tako tražila se Fatima, šta je trebala, kaže nije ništa rekla. I on se automatski, iako umoran, došao kasno, izašao i otišao pravac njihovoj kući. Najavio se, zatražio ulazak, a ona javila se već bilo negoli. I pošto je bilo to uske, uske su te bile kuće, ali šataruše, kako je zovu, pod zemlje i vode, line i pruće. On je sjeo između njih i tako, kaže, dolazila se, trebala se nešto i onda ona rekla, lalo poslaniče, pokazala mu žvuljeve rukama koliko rade, ali je radila, on tada je radio, nalađenju vode i izvadi iz bunara jedno vedro za jednu hurmu. Nisu više imali. I, kaže Allah poslaniče, čula sam da ti je došlo neko, neki robovi, neki izrabljenici, tako dalje. Pa sam htjela da nam dodiriš neku slugu da, nas, da mi malo zamijeni, tako da je. Pa onda njoj, što mi rekli, održu desne. <laughs> Samo Allah, ali da se imali kaže, hoće da ti kažem nešto što je bolje od toga. Prije nego što legneš, prije nego što zaspiš, prouči 33 puta Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah i 34 puta Allahu Akbar. Biće ti dovoljno. Kažu komentatori hadisa, ovim je poslanik sam Allahu Akbar. Zamijenio to što ona htjela u zavijem zavu, zikrom, zato što zikr čovjeku daje ne samo duhovnu, nego i dodatnu tjelesnu znak. To je i za sve drugo, za sve. Znači, zikr čovjeku daje i može izdržati više nego što bi inače mogao izdržati bez zikra. I zato se ljudi temije prenosi da bi svako jutro sjedio nakon sabaha i posle, između sabaha do izlaska sunca niko nije dao da priča s njim. I da ga šta pita, ni da uznalo se, I svi su znali, tada je njegovo vrijeme odsjedi i gotova priča. I govorio bi nakon toga, ovo je moj ručak, moja hrana, da ovo ne uzmem, izgubio bi snaku. Ne bi mogo raditi ono što radim. Znači, vodio je računa o tome. Kada je Alija radijallahu anhu htio da oženi drugu ženu na Fatimu, došla je Fatima da se žali. <laughs> I onda je Maksuz održao govor poslanih sasvima. Pa je rekao, ima ljudi, misli na Aliju Delanu, koji hoće da spoje čirka Allahovog neprijatelja, ne znam, nije jedna Sufjana, ne znam koga, tada to vrijeme, i čirku poslanika Muhammeda Sallallahu Nije on rekao Sallallahu Alaihi Wasallam, ne ja kažem. To se nikada neće izdogoditi. Fatima je moja čirka dio mene. I ono što boli nju, boli mene. I onda Ali Radelanu odnosno oteže. Nije dok znači je ona bila šta. Sada je muslimanka neka. Ona je bila muslimanka, ali otac nije. Ovdje sad, ovo je jedan od problematičnih hadisa. Kako, ga, kako su ga učenjaci tumačili? Znači, zašto je poslanik sa sredom tu zabranio Ali da to radi? Kada je to inače dozvoljeno. I Alija se, Alija se je htio, Alija se ne oženio nakon toga više puta, ali nije se ženio do, do njegovog šata za njenog života. Jedno tumačenje je upravo ovo da poslom sve nije, nije htio da se spaja čirka nevjernika sa, sa njegovom čirkom, tako dakle. I to je ono što se vidi iz hadisa ovako. Međutim, neki smatruju to da, da opet vidi u skladu sa pravilima jer nema čirka veze sa ocem. Jedno se ona njegov teren. A pa neki jednostavno kažu to je poslanikova posebnost. Znači to se ne, ne odnosi na druge i tako dalje. Ali ovdje riječ je o tome da on njemu što inače dozvoljeno, u najmanju ruku recimo, da je rekao da je nepoželjno u tom slučaju. Što nije u skladu sa pravilima inače. Širijet, ali tako je nije? Ono, Pazi, ovaj, to su problemi, upravo jedan od problema tu sad, kako, kako ovaj hadis uvrstiti u u skladu sa, sa širijetskim pravilima i propisima. A ja sahib je. Sahib, Buhari i Muslim. Kako ga uvrstiti? Znači, ja navodim neke odgovore koji su dali učenjaci. Mm. Znači, da je to tako. Šta je bio pravi razlog? Ja zbilja ovog trenutka ne mogu reći, ne znam, stvarno. Ne, ne, nemam neki odgovor koji bi mene zadovoljio da kažem to. Ali tako se je desilo i tako, znači, malo odskače od tih pravila. Sigurno postoji neki neki način kako da se ukomponira u to, pa Allah zna najbolje. U svakom slučaju iz ovog, iz ovog događaja mi vidimo koliko on vodio račune o osjećajima djece i tako da. Također, e, imao je poseban odnos prema unucima. Znao bi često doći kada su se rodili Hasan i Husein do Aline i Fatimine kuće sa grupom Asaga, I sjel bi i pitao gdje su ta dvojica. Misli na njih dvojica. A onda bi Fatima malo zadržala ko djeca hodaj po pjesku, ovo ono, pa malo ih očisti, pa malo ih uvuče i tako dalje. A on bi govorio, hajde što ih zadržavaš više. <laughs> I kad bi došla djeca, onda bi on zagrlio, poljubio i mirisao. I jednom prilikom tako kad bi došao, rekao, Allah moj, ja ih volim, pa ih i ti zavole. Nije znao bi nekada prekinuti hudbu džumansku zbog Lidvojice. Vidio bih kako idu, ono, posreće, upadne, kod nova žica, kad te kače, kad, kad te prohode, sišao bi se na bere, zagrljio ih, ponio gore. Na mi, na minber. Mm. Također je radio i sa unukama. I moje e, unuku od druge čerke, koju bi znao u namazu nositi. Znači, klanjao kao imam ljudima i držim ju u naručju. I kad treba na ruku, nešto stavi na mimber i onda ide do. I onda je ponovo samo malo. Znao je nekad produžiti seždu, pa je sadno bilo čudno da se nije šta dogodilo. I kad završio namaz, rekao je, okrenuo bi se i rekao, ta, to i to dijete bilo mi na lijeđima i čekao sam da se skloni sama, pa da onda <laughs> ustane se seždu salavata. I s drugom djecom imamo isto tako poseben odnos. Znači, igrao bi se s njima jedno djete, u Mejf, zvala se. Imao je malo vrata s kojim se igrao. Taj vrata cugine. I onda, po sve sve kad je nešao ovako šalio se s njim, pita ga, ovo Mejf, šta je uradio noge, šta je sa nogirom? Nogirom je mali vrapić. <laughs> I kaže taj mali Umejf, prvo se s njega izraka kao odraslog čovjeka, poslanik me pomilovao rukom, još uvijek osjećam živo se sjećam tog mirisa poslanik me sa lozenog ruke. A inače je poslanik u tijelu mirisalo onako, bez upotrebe mirisa, a još je upotrebljavao i lijepe mirise. Samo lahko To je ukratko o tim događajima. Dalje, i u vezi sa porodicom imao jednu vrlo, vrlo važnu osobinu koja nama danas hvali svima zbira. Podnosio je mošice svojih supruga bez nekih reakcija žestokih ili nešto. Pa najveći jedan primjer kada je bila išin dan i jedna druga poslanikova žena donijela je kao ručak nešto poslao <laughs> i to se poslaniku svidjelo. I onda on kad je donijela, sve razbije. A iše rade malo. Što je donijela kad je nije dan? Pa je onda poslanik sve nije ništa radio. Samo je ovaj, dodao na to To je zbog ljubomore, to je zbog ljubomore i taj tanjić koji je ona razbila, uzeo je njen čitav, vratio ono, a nju ostavio razbijen. <laughs> Samo laha. Onda isto tako Omer radi Allah vanhu, jednom prilikom kada je čuo da, po, naime, Omerova žena počela malo sa njim da onaj, ko raspravlja, Omer nije podnosio raspravu, niko nije bilo pričati. I još se začu dvijekodio takvo ponašanje, znaš. Šta je sad to se dogodilo? <laughs> Kaže, pa i tva čirka poslanika se ono isto tako govori. Znači, onako u smislu nekad ono ko uz jogunis. I Omer, kad je to čuo od nas, pakuje se i jas. Kaže, čeri, tako čuo sam. Da vi malo razgovarate s poslanikom, neugodno, onako, više tonom i tako. Pa kaže, jes, tako je onda njoj Omer otrži des. <laughs> Kaže, nemoj da te zavara ljepota one čiju je ljepota zavara, misli na iša je ovako. Jer iša, pošto je bila ono mlada, pošto je puno volio neke stvari i prelađe. Ali nemoj ti da se zavaraš za to. I onda on njoj kaže, kako bi ližimo muslim, da poslanik za srlem vodi posebno računa o njoj zbog Omera više izbila, tako i bilo. Omer je to prokužio, iako mu poslanik nije rekao, Omer je bio ono pronicni čovjek. I nakon nekog vremena izbila je poslanik eh, razvelaš. Znači, bez nekog razloga, jednostavno nije više mu se živjelo s njom. I do, došlo je tada Džibrijev, kako se bliže osnovu za Higu, i rekao da zadrži Hafsu, jer ona će biti ona puno, puno klanja noću i puno pasnije. I tako je poslije sebe na Džibrilovu intervenciju, odnosno na Allahovu intervenciju, zadržava vas u braku. Ovdje isto tako, osim što je poslije sebe znači, podnosio te njihove neke ovaj, stvari, vidimo kako i otac treba da vodi računa o čerke i stranju čerke i tako dalje. Jer odmah reaguje. Čim je čuo nešto ovaj, da nije u redu, znači jedna, jedna reakcija, savjet i tako dalje. Tako da je poslanik Veselem podnosio te njihove neke ispade i tako dalje, ako oni su bili kraći. Pa manji su, pazi, ono što, što su oni smatrali ispadima, to je kod nas svakodnevnice. <laughs> Razumijete to? A druga stvar, mi je to bilo često. Problem je kad u braku e, postane jedan, e, jedan, jedan, neka stvar načinom života recimo, šta ja znam, nepoštivanje, deranje, vika. Kad to postane načinom života, tada je teško, postane to teško podnošljivo. To je problem danas kod nas. Međutim, oprko svemu mislim da treba imati više razumijevanje za te ženske mušice. Više razumijevanje da ne treba na svako ni reagovati. Najbolje je da čovjek, kao što kažem, da mi bude kao staklo pričneš vodu, ona se razlije i tako ostane stakla. Treba biti ko spužba. Jer ako si ko spužba upijaš, ono ostalo onda kasnije samo sebi žema da kupisavaš, a ništa. Nego, treba nekad na neke stvari navikni. To onda treba nekad mm, malo biti i političan. Recimo, žene često hoće kupovati nešto, uvijek im nešto treba, ovo, ono. Ne treba odmah ni reagirati, postavljati zid između sebe i pijace i, i nije i kazati nema, neće biti tako dalje. Nego bit će, evo, kad ćemo, prvi prilike, ajde, ako ćemo, onako ćemo. I onda malo to usmiri se, prođe. A ako odmah reagiraš, ovaj, nadu, normalno je zazoveš i drugu reakciju i to što je rekao Đulan, jedna vatra, druga vatra, požar. A je bolje i gotovo? Bolje odmah, ja sam imao jednog profesora uh, eh, Iračevina, on je stariji čovjek u penziji, ali ponovno su ga poslije da radi. To je bio nevjerovatan čovjek. On je, vjerujte mi, gradove mijenjao zbog žena žene. Znači, bio je zaposlen u jednom gradu i žen se nije sviđao taj grad, ono, ono i on je tražio premještaj <laughs> u drugi grad. Jedno samo može. Ali čovjek je stariji bio od ovaj, sada. Star čovjek imao preko 60 godina, 65 godina. I ona je sad već stara, djeca im odrasla, velika, ali... Ovo, ovaj, kažem, čovjek je, dakle, ne sviđa se, iako je njemu bilo ljepši rad, međutim, međutim, to su bili njegovi učenici, sad oni su doktori, ne znam ja, koji su kod njega učenak. I sad je normalno to njemu ljepše, on je kod njega trče, sve njemu sređuju, vize, nigdje ne voda. I sad ide u nepoznat grad, samo što se njoj sviđa. I od Rijade njoj dotužilo i tamo, kad posto mi bili prva godina tu. Mi treća, još u četvrta godina, kad on opet predaje tu. I mi tako sa njim nektaru, i tako on počeo malo i kaže, opet žena hoće. Dotužilo bilo tamo pa hoće na ulicu dati. Sad kaže, opet mi traži stignu, traži premještaj, porovo tamo. <laughs> Ali opet je tražio premještaj, po drugi put je opet natišao u drugi grad. Poslanik sad nam kaže, najbolji od vas, govori o sahabima, su najbolji koji su, koji su najbolji prema svojim suprugama. Znači, ako nešto što nije haram, a može čovjek da udovolji, nije da veze. Znači, ulazi u to da, da, da, da to spada u, u sehab. I da će zato slijed na. Uglavnom, odnos sa ženama, da kompletiramo ovu temu, poslanih se na Allah, ali i na sveme nam je postavio tri principa osnovna. Prvi princip je da im je činio dobro i udovaljao u onome što je dozvoljeno koliko je mogao. Čak što više povezuje to sa imanom. Pa je rekao, najbolji vjernici od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Drugi princip je da je podnosio njihove neke ajde rećemo ispade. Nadat ćemo to ispadima. Podnosio je to. Šta više rekao je Hadisu žena je stvorena od krivog rebra i ako pokušaš da ga ispraviš slomit ćeš ga. A slamanje simbolizira razvod a ako ostaviš ga tako krivo, koristit će ti tako krivo. I treći princip koji mu je postavio je pravda prema ženi i prema ženama. Ako ima neko više žena. Prije su, sjećate se, stari ljudi dan danas se mi kažu, kaže ova, ova žena će kaže doživiti ređu. U smislu čovjek koji je ova žena, danas, um, obično ljudi dožive da ređe sa ovim ženama krenula se skroz. I ima još jedan četvrti princip koji je spomenut u ajetu, a to je da muškarac vodi ženu, a ne žena njega. To je u suri Nisa spomenuto. Ar-riđalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ljudima je dato upravljanje nad ženama. Sura Nisa, znači li je Musa, ovdje zaboravio sam, je prva sura. Napiši prva sura pa čuje gore u vrhu stranice. Ljudima je dato blagodati. Da upravljaju ženama. Čuli ste Ibn Kajim. Šta znači Ibn Kajim? Kajim. Upravitelj škola, tako? Kajim. E sad ovdje su iga kauam. Iz tih tijekove riječi samo. Kauamun. Množina. Kauam. Kauam. To je ona to spavila u ajetu, to, to se zove sigatu mubalaga, znači pojačano značenje. Kao on, onaj koji stoji i bdije nad nečim. I to stavno. I onda treba vat računa o tome. Ima jedna stvar koju je poslanih srvim isto tako koristio u dar, i to je napomjerao jedan doktor koji je pisao ove sa tim, Brahime Dojiš. On je pisao te neke odgojne pedagoške knjige. Inače, po specializaciji pedagoga. A to je dodir. Dodir kožu na kožu. Znači, danas je naučno otvrđeno da dodir smiruje. A to je poslanik sa svemem koristio inače kao, kao da li sjećate samog mladića Hadisa koji je poslanik sa Allaho reka sallam je koristio kada je došao pa hoće da hoće blud. Kaže, hoću se, ja klanjam, dozvali blud. Pa mi je posao sada rekao da bi ti volio to sad, da to bude s tvojom majkom, s tvojom sestrom, s tvojom tako dalje. Kaže, i onda ga je posao sada ovako dodirno prse. Kaže da je sad posle nisam nikada še više potrebu za budu. Također posle se nevim običaj je hvatiti Ashaba za ruku. I kad bi htio nešto reći, hvatio je za ruku. Nekada ima običaj, običaj potapšati po, po, po pleći. Djecu ima običaj kopsak po glavi, Ako pogledate. Uglavnom imajte jedno na umu. Kad zadovoljavate ženu, pravite sebi ambijent u kući. Hoćete lukući na roguše, na vatru, ne znam nija šta, ili hoćete da sve cvjetaje, da bude lijepo i dobro. Znači, nemojte misliti da se to samo želje vraća, nego i vama se vraća. I vama je ružba ukući kad žena voda pokući nakon ono. Zato kad udovoljavate ženke, udovoljavate i sebe. Volim Allah za šeru da nas obskrbi osobinama naših poslanika sallallahu alaihi wa sallam da budemo od onih koji će slušati ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje i da budemo od onih koji će krenuti putem poslanika i vjerovjesnika u njihovom radetu i da ćemo biti sa našim Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam na havalu. قولي هذا واستغفر الله صلى الله عليه وسلم